Meddahalar yalancı, zanda yalandır. Kervan gürsen serap, handa yalandır. Seherde kürisen, tanda yalandır. Ruhsuzun eşkinde, kanda yalandır. Meddahalar yalancı, zanda yalandır. Kervan gürsen serap, handa yalandır. Səhərdə kür isəm, qanda yalandır Ruhsuzun eşkində qanda yalandır Yol gibi ıssız kum kum tepeler Eşkıya ağıza zakkum tepeler Hüküm sahibini mahkum tepeler Çok çektirir ama canda yalandır چلگی بی اساس kum kum tepeler عشقی آهزا zakkum tepeler Hüküm sahibini mahkum tepeler Çok çektirir ama canda yalandır Sağına bakınma sağlam sanırsın soluna gitmez illeti tanırsın Ardına hiç dönme çok utanırsın Ortası zor ama yanda yalandır Sağına bakınma sağlam sanırsın Sonu Yanına gitme zilleti tanırsın Ardına hiç dünme çok utanırsın Ortası zor ama yanda yalandır